book twoสี่สิบเก้านิ่ออกฟอกีฬาสปอร์ต คุณออกกำลังกายไหมอ y r ก e ดูสปอร์ต ค่ะ ดิฉันต้องออกกำลังกายเ e a Jeg skal bevæge mig. ดิฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับ Jeg er med i en idrætsforening. เราเล่นฟุตบอล Vi spiller fodbold. บางครั้งเราก็ว่ายน้ำ Nogle gange svømmer vi. หรือเราขี่จักรยาน Eller cykler. มีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรา I vores by er der et fodboldstadion แล้วก็มีสระว่ายน้ำกับซาวน่าด้วย Der er også en svømmehal med sauna และมีสนามกอล์ฟ Og der er en golfbane ทีวีมีอะไรดู Hvad er der i fjernsynet? ำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้ Der er en fodboldkamp lige nu. ทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่ Det tyske landshold spiller mod det engelske. ใครกำลังนำ Hvem vinder? ดิฉันไม่ทราบค่ะ Aner det ikke. ตอนนี้เสมอกันอยู่ I øjeblikket står det uafgjort. ผู้ ตัดสิน มา จาก เบลเยียม Dommeren kommer fra Belgien. ตอนนี้ กำลัง ยิง ลูก โทษ Nu er der straffespark. เข้า ประตู แล้ว หนึ่งต่อศูนย์ Mål 1-0